nous sommes tous favorables depuis toujours à une institution Pays Basque. Denak ados gira, danik ipar eskoleriko instituzio batekilan. Erran nahi baitu, eskoaleriko nortasuna eta lurraldetasuna ezagutzen duen instituzio batekin. La question est de savoir... Galdea da jakitia, proposatu azaukun egitura hori nola funtzionatzen alko duen. Hortan baitira, arrangurak eta frango haundiak. Jadanik agertzen dira abiatu dugun ikerketa lanean. Nous avons le que nous faisons. Eta ez gira, instituzio bide hortan engaiatzen ahal, arazo horieri erantzun hasi gabe. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec euh, les de, de Horregatik aglomerazioko hausapez guzien artean, bi ikerketen egitia deliberatu dugu beste bide baten joratzeko. helburu berdinerat heltzeko euh, erra nahi baitu integrazio bat. C'est-à-dire, effectivement, a une intégration. Nik euh, laburbiltzen dut, erranez, ez ote de haube lehenik federatzea, integratzeko. Quand est-ce qu'il ne faut pas plutôt fédérer pour intégrer